Ustoličenje božanstava Sljedeće su se jutro entuzijastične gomile ranom zorom nagurale u dvorište hrama, diveći se prekrasnim dekoracijama. Ogromna, jarko obojna nastrišnica bila je navučena cijelom dužinom velikog dvorišta, a čitavo je dvorište bilo bogato ukrašeno drvićem banane, kokosima, cvjetnim vjencima, niskama lišća manga i glinenim vrčevima punim vode. U središtu dvorišta, na velikom postolju ukrašenom cvijećem, stajalo je šest božanstava. U iščekivanju obreda ustoličenja. Njihovi su oblici bili skriveni pod novom tkaninom. U jednom je kutu dvorišta spremno čekala Jagje šala, okružena sjajnim bakrenim i mjedenim posudama punim gija, posvećene vode i žitarica. Hrpa uredno nacijepanog drveta i mješavine aromatičnih trava i kora drveta o, o, bile su spremne za žrtvovanje u svetoj vatri. Narutama, Ramachandra i Šeniva su raspravljali o posljednjim pripremama s kraljem Santošem. Kad je Narutam vidio da je sve spremno, otpratio je Džaneva matu na njezino mjesto, a nakon toga, zajedno s Ramachandrom, poveo druge uzvišene goste na njihova mjesta. Stojeći pred svim uzvanicima vas je odao poštovanje sklapajući dlanove i ponisno se obratio uzvišenoj publici. Najdraži vajšnjave, obožavani sljedbenici i članovi obitelji Šriman Gorange Mahaprabua, riječi ne mogu izraziti našu zahvalnost što ste došli da svojim prisustvom uveličate ovaj festival. Ovo je zasigurno povijesno okupljanje, i svima vama moramo zahvaliti što ste ga omogućili. Okrenuo se prema najstarijim vajšnavama i, još uvijek držeći sklopljene dlanove, rekao Molim vas, dajte mi svoj blagoslov da započnem povoljni abišek. Najstariji su vajšnave potrebno krenuli glavama, osmijehujući se u iščekivanju vas je istog trena razogrnuo tkaninu koja je skrivala božanstva od pogleda, a svi su okupljeni ostali bez daha, očarani njihovim oblicima. S pomoć mnogih bramana započeo je s obredom kupanja uslijed oduševljenih usklika publike. Dvorište je vibriralo simfonijom zvukova. Školjke su se oglašavale, Gongovi su odzvanjali. Zvonila su zvona, a žene su proizvodile prodorne zvukove oduševljenja. Kitan je započela, karatali su odzvanjali u tempu, prateći duboko pulsiranje bubnjela. Sveta su imena ispunila zrak i izmješale se sa zvukovima vedskih mantri koje su pjevali bramane. Narodima je stajao paraliziran pred zlatnim obličjem gospodina Gorange, koji se nadzirao kroz gusti oblak dima mirisnih štapića. Šenevas je počeo izljevati mlijeko na tijela božanstava, a bakte su pjevali. Čaj Goranga! Čaj mi taj! Kada je kupanje završilo, podignut je zastor, a Šenivas se čarja je svako božanstvo odjenuo u novu odjeću dok je kirtan grmio, a vatre ujadješali plantile. Šenivas je završio puđu ukrašavajući čela božanstava sandalovom pomašću i nudeći svakome mirisni vje, cvjetni vijenac. Tada su se školjke opet oglasile i zastori povučen, otkrivajući prekrasna božanstva koja su sada bila raskušno odjevena u svoju novu odjeću. Publika je u neobuzdanom oduševljenju nakrupila, kako bi dobila daršan njihovih gospodstava. se je podigao jedan par božanstava i uzriknuo. Džaj šri rada kanta, ki džaj. A publika je zagrmila u odobravanju. Tada je odnio božanstva na oltar. Podigavši božanstvo gospodina Gorange, vas je uzriknuo. Jai Shri Goranga Mahaprabhu! Te ga postavio lijevo od Rada Balabikante. Jedno po jedno božanstva su dobila imena i bila premještena na jedan od šest oltara. Jai Shri Rada Braja Mohana! Jai Shri Rada Krishna! Jai Shri Rada Kanta! Jai Shri Rada Ramana! Ekstatični kirtan se nastavio dok su njihovim gospodstvima ponuđena raskošna gozba, i Arktik. Maha Sankirtan Kada je ustoličenje božanstva bilo dovršeno, Šrinjava se okrenuo prema Narutamu. Sada možeš započeti svoj kirtan. Narutam se okrenuo prema Devidasu i uputio ga. Reci Balabi, Gokuli i Gorangi da istupe. Glazbenici su unijeli svoje instrumente u dvorište, a naratam im se pridružio, noseći mirisne štapiće i cvijeće, kojim će se mridange i karatali obožavati prije kirtana. Publika se nagurala prema naprijed, naprežući se za što bolji pogled. Nakon što je dovršio puđu, Narodama je svakome od glazbenika oko vrata objesio cvjetni vijenac i premazao im čela sandalovom pomašću. Okrenuši se prema publici, srce mu je nabujalo blaženstvom i zahvalnošću. Preplavljen osjećajima pao je na tlo, nudići svima puni dandavat. Zatim je odao poštovanje svakom starijem vajšnavi, kružići dvorištem s velikom pozornošću, poniznošću, podižući se i padajući iznova i iznova, dok se klanjao pred svakim od njih. Na posljedku okrenuo se prema božanstvima. Oči su mu se ispunile ljubavlju dok je zazivao. O, Goranga, mi taj! Molim vas, dajte nam svoje blagoslove. Tišina ispunila dvorište. Svi su promatrali narotamovo lice. Uzevši karatale u ruke, Narutan je sjeo u središte među glazbenike i kimnuo su da započne. Uspravio se i zatvorio oči. Lice mu je postalo meditativno, dok je slušao kako Devidasove spretne ruke plešu glavama meridange. S blagim je osmijehom počeo pjevati, a glas mu je bio prožit predanošću. Stih za stihom tekao je iz njegovih usta kao potok nektara, veličajući šišitanja Mahaprabua. Publika je bila zanesena. Ovo je bio božanski zvuk, nov i poseban oblik kirtana, koji nije bio nalik ničemu što su dotad čuli. Mnogi su vašnave počeli plakati dok su slušali poeziju koja je veličala šičitanju Mahaprabua. Narotama je postupno ubrzao tempo, a bakte u publici su počeli pljeskati i njihati se u ritmu. Dok je Narutama postao sve dublje i dublje obuzet sjećanjem na gospodina, obrve su mu se stisnule, a tijelo počelo drhtati. Karatali u njegovim rukama presijavali su se na jutarnjem suncu, a suze radosnice tekle su mu niz obraze, jedna za drugom. Pjesme su se izljevale iz dubina njegovog srca, a svaka je od njih bila poput kondenzata vetskih spisa, prenoseći sveske transcendentalnog znanja. Svaka je rada savršeno odražavala i raspoloženje pjesme i poetski prikaz zabava gospodina Gorangija. Dok je glazba tekla s narotaminog jezika, nektarske su zabave gospodina oživjele u srcima slušatelja. Vješto mijenjajući raspoloženje, stil i melodiju, narotam je potom pjevao o slavama Rade i Krišne. Poplava čistog zvuka preplavila je dvorište duhovnom energijom, a publiku predanošću. Nitko nije ostao ravnodušan. Svi su bili poneseni valovima v treme. Narotan je postao potpuno nesjestan svoje okoline i nastavio pjevati dok mu se tijelo natapalo znojem pomiješanim s vlastitim suzama sreće. Sada je već mnogo bakta plesalo, zaboravivši sve osim blaženstva Kirtana. Nastavivši pjevati, Narutan je primijetio da je Iznimno ugodan miris ispunio zrak. Bilo je očito da se ne radi o mirisu cvijeća ili mirisnih štapića. Bio je to miris koji nije bio s ovog svijeta. Opojen miris od kojeg je red za redom bakta počeo padati u zanos. Narutan je shvatio da se miris širi od božanstava. S tom ga je spoznajom preplavio i duboki osjećaj razdvojenosti od gospodina. Pa je promijenio melodiju kako bi odgovarala tom raspoloženju. Tako je okupljene vakte pove u sve dublja stana, stanja duhovnih emocija. Zrak je postao gust od raspoloženja razdvojenosti, a bakte su postali toliko duboko dirnuti da se činilo kao da se kreću u usporenoj slici kao da gaze kroz med. U tom se trenutku, kao bljesak munje u gomili tamnih kišnih oblaka, pred glazbenicima ukazao Šiće i Tanja sa svojim pratiocima. Zapanjen, Narutan je pružio ruku i zbilja dodirnuo ruku gospodina Čeitanje. To nije bio san, pa čak ni vizija, Gospodin je bio prisutan i svatko kvalificiran ili nekvalificiran mogao ga je vidjeti. Drhta i zanosa prožili su narutamino tijelo. Koža mu se ježila, a suze štrcale iz njegovih očiju kao voda i šprice. Šriđanava mata je brijetnula u divlje je vidjevši svog voljenog supruga, Šrinitjanandu Prabua. Šripati i Šrinidi su u šoku zurili u svog dragog brata, Šrinivas pandita. Šrija Čitananda je pojurio prema svom ocu Advaita Ačarji i bacio se u divlji ples pored njega. Tada je sin Sačimate, Štigora Čandra, podigao svoje duge, zlatne ruke i počeo graciozno plesati. Kjetan je eksplodirao. Karadali su se sudarali, a mridange grmile, kao da krdo divljih slonova divlja kroz pustinju. Bakte su glasno pljeskali, iznova, iznova, triumfalno pjevajući. Šri Krišna Čeitanja! Šri Krišna Čeitanja! Šri Čeitanja Mahaprabhu je svakog baktu obasuo svojim milostivim pogledom, dok se vrtio i okretao sa svojim voljenim pratljacima zgrabivši Narotamove ruke. Šri Nityananda Prabhu ga je povukao na noge i počeo s njim plesati. Tlo je podrhtavalo pod njihovim stopalima, dok se presijavajući plavi doti gospodina Nityananda njihao sjedne na drugu stranu. Njegove crvenkaste lotosne oči kolutale su se u zanosnom zadovoljstvu dok se vrtio dvorištem. U blizini, Šijadveta Čandra plesao je kroz gomile bakta, ričući kao poludjeli lav. A Gadadar Pandit je veselo plesao pored Šrinjiva Sečarije. Narotamovo je srce pucalo od zanosa, dok je promatrao okupljene bakte. Činilo se da su svi prisutni, Rupa i Sanatana, Ragunat Das i Kašišvara, Murari Gupta i Haridas, Svarup Damodar i Vakrešvara. Činilo se kao da se sat okrenuo unazad i da Mahaprabhu podobno uživa u svojim zanosnim zabavama u Navadvipu. Dvorištem je zavladalo potpuno transcendentalno ludilo. Neki su se bakte držali za ruke i plesali, dok su drugi plakali ili drhtali. Neki su nepomično stajali, u nevjerici zureći, dok je gospodin Čeitanja plesao oko njih, dok su drugi padali u nesvijest. Neki su ležali na tlu natopljeni vlastitim suzama, a drugi su jednostavno iznova iznova dozivali Krišna, Krišna! U ludilu zanosa neki su bakte, želeći ponuditi sve što imaju gospodinu, počeli bacati novčiće i vrijedne predmete nesvjesni koliko daju, niti da li itko prima njihove ponude. Vidivši u nevjerojatnu scenu, Narotom se glasno smijao, a tijelo mu je divlje drhtalo u zanosu. Tada je počeo cvokotati takvom brzinom, da su bakte pored njega zabrinuto komentirali. O učitelju, molim te stani, zubi će ti se polomiti. Narodno više nije mogao nastaviti s pjevanjem. Ne mogavši suzbiti svoje uzvišene duhovne emocije, pao je na tlo. Činilo se kao da mu se tijelo izdužuje, a potom iznenada steže. Svjedočeći tom nevjerovatnom zanosnom stanju, neki od Narutovih učenika su ga pokušali savladati u strahu za njegov život. Drugi su pali pred njegova stopala, zahvaljujući mu iznova i iznova za ovo iskustvo neusporedive predane ljubavi. Maha sankican je nastavio grmiti. I bakte su zaranjali sve dublje i dublje u čisti nektarski ocan svetog imena. Preplavljeni valovima zanosa izgubili su svaki osjećaj vremena, mjesta i tjelesnog poistovjećivanja sebe više nisu doživljavali višima ili nižima, većima ili manjima, mlađima ili starijima. Sve su materijalne misli bile iskorijenjene. Filozofske zablude, sumnje i zbunjenosti bile su s mjesta isprane pročišćavajućim valovima kirtana. I obitelj Šičitanje Mahaprabua je ponovno bila ujedinjena. Tanja Mahaprabhu se okrenuo da zagrili prvo Šrinivasa, a potom i Narotama. Narotam nije želio da se taj trenutak završi. Ali, gospodin i njegovi pratioci su nestali jednakom brzinom u kojem su se i pojavili. Srce drapajući vapaj nevjerice se podigao iz gomile i nastala je potpuna pomutnja neki su se one svijestili, dok su drugi pali na koljena, plaćući toliko obilno da je tlo postalo blatnjavo. Neki su stajali ukopani, kao kipovi, buljeći bez treptanja u mjesto na kojem je gospodin plesao samo trenutak ranije. Bjedni su vapa i derali zrak i Šri Krišna Čajtanja, Šriva, Murari, gdje ste otišli? Mukunda, Narahari, molim vas, vratite se. Naravno je ležao u nesvjestici, jedva dišući. Kada je napokon otvorio oči, okruživala ga je skupina zabrinutih pakta. Šljivac ga je držao za ruke i nježno pjevao. Dok se narotam vraćao k svijesti, s ljubavlju mu je govorio. Narotam, primio si vrhunsku milost gospodina Gorange i svima prisutnima si podario najvredniji dar ljubavi. Toliko smo ti zahvalni. Je li itko na ovoj zemlji ikad vidio ili iskusio takvo zadovoljstvo? izgubljen u zanosnom sjećanju na gospodina, naratom je jedva čuo Šrinivasove riječi. U dalini je vidio Šima Džaneva matu, kako se približava, i još uvijek dršćući preplavljen osjećajima, pokušao se podići da je dočeka s poštovanjem. Narotam, rekla je dok su i suze navirale na oči. Tvoji smo vječni dužnici zbog toga što si organizirao ovaj Sankirtan festival. Zbog tvoje intenzivne želje, Šeće i Tanja Mahaprabhu i njegovi pratioci osobno su se pojavili pred nama, prizvani tvojim čistim pjevanjem. Narotan je samo pognuo glavu i iznova iznova mrmljao. Goranga, Goranga, Osobe u su postupno jedna po jedna vraćale vanjskoj svjesnosti, a glasne su jadikovke polako jenjavale. Neki su bakte izgledali zbunjeno, kao da su se prenuli iz sna i našli se na nekom čudnom mjestu. Neki su tiho sjedili, smiješići se, dok su se u mislima prisjećali radosne scene. Neki su se glasno pitali li sve to bio samo san, ne mogavši povjerovati da su zaista uživali u gospodinovom društvu. Narod tam je mogao shvatiti njihovu nevjericu, jer je ono što su iskusili bilo daleko iznad mogućnosti slačanja ljudskog uma. Pa ipak, gospodinovom milošću, svakome od njih bili su podarene božanske oči, duhovna osjetila kojima su mogli vidjeti, čuti i plesati s gospodinom i njegovim pratiocima. Sada je gospodin izabrao sakriti se iz njihovog pogleda ponovno, ostavivši ih u pomješanom raspoloženju intenzivne radosti i nepodnošljive razbojenosti. Džaneva Mata je sugerirala Šenjeva sačarje da je sada pravi trenutak započeti Holi festival – Poklonivši se, prihvativši zahtjev Džanove mate, Šrinivas je požurio da obavi pripreme. Šrinivas je prikupio puno velikih posuda ispunjenih praškovima različitih boja, koji su čekali da se pomiješaju e, sa parfemom. Nakon što je pomiješao te tvari, postavio je te posude ispred božanstava, a onda je pozvao Šimati Džanavu matu da ih ponudi stopalima Mahaprabua. Kirtan je ponovno počeo, a bakte su se okupili kako bi gledali skupinu bramana kako mm, premazuju božanstva sa mm, raznovanim bojama. Druge su bramene posipali njihova gospodstva mm, šarolikim praškovima. Festival Holi proširio se iz hrama u dvorište hrama i dalje niz ulice dok su tisuće ljudi slavile gospodinove zabave razigrano bacajući šarene praškove jedan na drugog. Oblaci boja ispunili su zrak, ukrašavajući tijela i odjeću bakta sa duginim bojama, dok su svi radosno plesali na, uz pjesme koje su slavile radu i Krišnu i njihove zabave. U sumrak tisuće bakta su se zbili u dvorištu hrama kako bi gledali raskošni obred kupanja božanstva Mahaprabhua koji je vodio sečarija. Sva četiri smjera su odjekivala glasnim pjevanjem pjesme Abišeka kojom se prisjeća mm, na pojavu čitanja Mahatrabua. Stotine kuhanih jela u glimenim vrčevima bili su tu da ih se odnese na i ponudi gospodinu. I nakon toga je sjedila prekrasan, prekrasan obred Aratija. Nakon što su završili službeni obredi, vrata oltara su se zatvorila, a božanstva spremila na počinak. Ali bakte su još uvijek bili puni devocijske energije i za njih je bilo prerano da završe festival i slavlje. Dok im se pun mjesec dizao nad glavom, ki je odjekivao slavljenjem i čitanjem Kirtan je nastavio mm, odjekivati dok su stotine bakta ostale kako bi pjevale i plesale tijekom cijele noći. Drugi bakte su lutali selom koje je bilo osvjetljeno stotinama svjetiljki. Neki su slušali razgovore o Krišni, drugi su se pridružili grupama kojima su se pjevali bađani ili su pak neki gledali drame. Kada se približio izlazak sunca, bakti su se vratili na hram na Mangalarotik. A onda su se vratili u svoje domove kako bi tamo obavili svoje jutarnje puđe ili mantrali džapu. Mnogi su otišli na rijeku Padmavati kako bi se okupali, čisteći se tijela žarke boje ostale od praška, od holija. Među vremenu mata je potakla stotine vatri i čitava ekipa vještih kuhara počela je pripremati gostu u čast čitanje Mahapravove pojave. Timovi kuhara i njihovih pomoćnika satima su radili pod njezinim nadzorom. Konačno u podne pred božanstva je donesena fantastična ponuda. Bakte su se ponovno počeli okupljati u hramu, ovog puta kako bi prisustvovali rađa Boga Aratiju. I ponovno još jednom je Naratam sa svojom skupinom glasbenika e, započeo Sankirtan. Dok je božanski zvuk njihovog Sankirtana ispunjavao zrak, publika je ponovno bila obuzeta radošću pjevanja svetih imena. Štimac je na kraju bio prisiljen prekinuti kirtan kako bi bakte mogli častiti presadam. Kako se pjevanje privodilo kraju, Šrinivas i njegovi sljedbenici očistili su dvorište hrama kako bi bilo čisto prije nego li što u njega uvedu starije vajšnave do njihovih mjesta, Narutam Šemananda i njegovi, njihovi sljedbenici pomagali su mu u organiziranju ostatka bakta. Kroz kratko vrijeme bakte koji su posluživali prasadam stavili su e, lišće od tanjure od lišća banane i glinene čaše ispred svih okupljenih, a bilo ih je na tisuće. Linije u kojima su bakte sjedili, protezale su se od dvorišta templa pa skroz do sela. Zadovoljna kada je vidjela da su svi smješteni i spremni za prasadam, Šimati Džaneva Mata je ohrabrila svoje pomoćnike da ih posluže što je brže moguće. I tako su mm, ogromne količine jogurta, riže, banana, slatkiša i stotine vrčeva pančamrite brzo donešene, nošene niz linije i podijeljene radosnim baktama. Šimatiđanova mata je pažljivo promatrala kako bi vidjela da je svatko zadovoljan. Vlasni uzvici, čaj goranga, hari, hari, ispunili su zrak dok su bakte častile prasadom natovaren na, u velikoj hrpi na njihovim tanjurima. Miris i okus svakog jela mm, bio je tako poseban da je tako privlačan i poseban da je svatko išao puno više <laughs> nego što je obično Svatko je jeo puno više nego što je inače mogao. Na izgled beskrajan, e, beskrajna količina prženih, prženog lisnatog povrća, riže, juha i kondenziranog mlijeka neprestano se posluživala sve dok nitko više nije mogao uzeti niti jedan zalogaj. Šiljimac i Narutam su onda otišli do Džanove mate i zamolili je da sjedne i uzme prosadam. Ali Džanova mata je protestirala. Moja velika želja da najprije vas nahranim. Nakon što vi završite, onda ću ja jesti. Molim vas, za moje dobro, sjednite u dvorište sa drugima. Nesposobni odbiti njezin zahtjev, vas i narotom, sjeli su sa nekim od svojih pratioca i Džareva Mata ih je osobno sa velikom ljubavlju poslužila prasademu. Navodila ih je da jedu do punog zadovoljstva. Narutam Šenjevas i drugi slavili su um, kulinarsku vještinu Šimati Džanove mate. Gospa je bila izvan svojih očekivanja. Nakon što su se svi bakti tako najeli, festival se nastavio. Tri je dana Keturi odjekivao svetim imenom gospodina Krišne. Neprestano su se također odvijali razgovori o Bagavatamu, Bađani, klasični plesovi i drama, drame i predstave. Kada se festival konačno približio kraju, gosti su počeli odlaziti. Svi su osjećali veliku žalost koja im je stezala srca zbog razvojenosti koja je bila pred njima, ali to su mogli podnijeti jedino razmišljajući, odnosno odlučivši svi zajedno da će se ponovno susresti sljedeće godine u čast rođenja Šičitanja Mahaprabhu. Dok su se stotine bakta ukrcavale na volske zapreke, nosiljke i čamce kako bi počeli putovati natrag kući, Kralj Santoš je svakome dao novu odjeću, tanjure i zlatnike. Narodna mišljenjeva su ponisno se poklonili pred Šimatiđanovom matom, otprativši nju i njezine pratioce sa puno emocija. Uskoro iza toga Šipati i Šimidi krenuli su prema Nadiji, a Hrve četanje je okupio svoju skupinu za povratak u Ambiku. Bakta iz Šantipura <clears throat> su se također pripremili za odlazak. Neki od gostiju nisu mogli podnijeti pomisao da će ostati bez društva Takure Mahašaje. I odlučili su još neko vrijeme ostati u Keturiju. Ali na posljedku je svatko bio prisiljen vratiti se natrag svom domu samo su Šeniva Vasačarja i Ramachandra Kavirać ostali u Keturiju sa narutamom i njegovim učenicima. Nekoliko tjedana kasnije, vas je najavio da se vraća u Jađigram i Višnupur. Narutam je plakao u očaju na pomisao o razvojenosti od svog dragog prijatelja, ali ga je vas utješio. Ne brini, gospodinovo milošću ponovno ćemo se susresti, u vremenu s tobom će ostati Ramachandra da ti pravi društvo. Ramachandra Kavirač koji je razvio duboku ljubav sprem za narotama, rekao je da, od danas na uvijek ćemo ostati zajedno. To je bila utjeha za narotama. I on je počeo voljeti Ramachandru. Razvila se među njima ljubav dok su zajednički radili na pripremama za festival. I vrlo, jako se radovao o tome da će moći ostati u njegovom društvu. I tako je bilo da je nakon odlaska Šimivasa, Narutama i Ramačan da su postali nerazdvojni prijatelji. Zajedno su radili kirtan, prisustovali obredi Maratija, častili presadam, posluživali bakte i goste, i promicali svjesnost Krišne u Keturiju i obližnjim naseljima. Vijesti o nevjerovatnom festivalu u Keturiju proširile su se nadaleko i na široko. A narodan je postao slavan kao bivši kraljević Keturija, koji je izrastao u kralja Kirtana. Ljudi iz cijele Indije počeli su dolaziti u Keturi kako bi uzeli utočište njegovih lotosnih stopala. Sedmo poglavlje nosi naslov propovjedanje. Jad bakti ništo pala reki keva, spašah punak spašama niva jasja, pramanjam evam šutivat jadijam, smajnama šrila narota maja. Uvijek iznova odajem poštovanje narodam dasita Takuri, čija je čvrsta vjera u predano služenje Krišne poput ogrlice od dragocijenih dragulja. Njegov dodir preobražava poput dodira kamena mudraca, a njegove riječi su jednako vjerodostojne kao i riječi četiri bede. Narodama pravoraštaka, sedma sedmatitica. Sedmom poglavlje propovjedanje počinje pod naslovom Hari Rama i Rama Krišna. Jednog dana dok su Narutam i Ramachandra hodali niz e, sjenovitu stazu prema rijeci Padmavati kako bi se tamo okupali, primijetili su dvoje mladih dječaka Bramana kako pred sobom vode koze, ovce i bizone. Pogledaj ove zgodne dječake, da je šapnuo narotami. Mora da vode ove bespomoćne životinje da ih e, žrtvuju u Božici Durgi. Koja sramota da takve e, dječaci svjetlih lica trate vrijeme, trate svoj život obožavajući devi. Narotam je ozbiljno klimnuo a onda mu se javila jedna ideja. Užudavši korak, rekao je, dođi da ih sustignemo. Dok su prilazili dječacima, narod je usporio i počeo razgovarati sa Ramačandrom glasno. Kako ljudi mogu biti tako budalasti da trate svoje vrijeme obožavajući polubogove? Središnji gospodin Krišna jasno kaže Janti deva vrata devan. Obožavanje polubogova je za manje inteligentne. Ljudi koji ne razumiju koji je cilj duhovnog života, obožavaju polubogove nadajući da će od njih za dobiti materijalne stvari. Iako je e, istinito da mogu dobiti nekakve neznatne privremene nagrade na temelju svog obožavanja, na taj način neće nikada zaustaviti ciklus opetovanog rađanja i umiranja. Niti će kušati vječni nektar čistog predanog služenja svevišnjeg gospodina. <clears throat> Ramačandra se uključio i počeo je govoriti još glasnije i rekao je, da, koja nesreća, a da stvari budu još gore, Mnogi obožavatelji polubogova se sami zapliču u žrtvovanje životinja. Obmanjujuća moć Maje je tako velika, da takvi ljudi uistinu vjeruju da rade nekakve vjerodostojne religijske aktivnosti, nudeći polubogovima krvavo tijela nevinih životinja. Ali umjesto da postaju pobožni, jednostavno prikupljaju posljedice grijeha i zbog toga će morati patiti život za životom. Nakon samo par trenutaka bilo je jasno da je njihov razgovor privukao pažnju dvoje dječaka. Narodama je vidio kako pažljivo slušaju i kako postupno im prilaze sve bliže i bliže da bi mogli jasnije čuti. S blagim osmihom Naruto je nastavio. Neki ljudi misle da je e, žrtvovanje životinja preporučeno. Zato jer se čini da ga se spominje u nekim dijelovima veda. Ali žrtvovanje životinja o kojima se govori u vedskom dobu nisu se obavljala zato da bi se životinje ubile, ona su bila tu da se provjeri učinkovitost vedskih mantra. Kada se žrtvovanje pravilno izvodilo, jedna stara životinja bi se pojavila iz vatre u novom tijelu. Naravno je prestao hodati i čvrsto rekao. Ali to nije moguće u današnje doba. Dvojica dječaka su također prestala hodati pokušavajući nekako prikriti svoj interes. Zašto ne? Pitao je Ramachandra. E, u prvom redu, nema kvalificiranih bramana da obave takve jagje. Osim toga, ako pri izlaženju žrtvovanja dođe čak i do neke male pogreške, osoba koja to žrtovanje, odgovorno je za smrt životinja. Zato je dramatično onda dodao. Nema nikakve razlike od e, toga kao kad ubojca bude odgovoran za ubistvo nekog drugog čovjeka. Dječaci su pogledali jedan i drugog u strahu.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 Zbog toga je Šri Tanja Mahaprabhu stalno ponavljao Harednama, nama, Harednama, nama, iva kevalam, Kalavnasti, nasti, eva anjata. U ovom dobu svađe i licemjerja nema drugog načina, nema drugog načina, nema drugog načina osim pjevanja svetog imena. Kad su stigli do široke obale Padmavati, Naruta i da su sjeli, nastavljajući svoj glasni razgovor. Dva dječaka su stajala na onome što su smatrali pristojnoj udaljenosti. Kako ih je, im je sve više postalo jasno da je to što i govore istina, lica su im sve više gubila boju. Izgledali su kao dva rascjepana cvijeta koja venu na suncu. Jedan je dječak šapnuo drugome. To što kažu je istina. Žrtvovanjem životinja devi smo stvarno činili grozna dijela. Ja to više nikad neću napraviti. Ni ja. Odgovor je drugi. Ova dvojica vajšnava su potpuno promijenila moj način razmišljanja. Tko su oni? Izgledaju da sjaje poput dva sunca na nebu. Moje srce je privučeno njihovim likom. Njegov brat je e, pretpostavio. Mora su glasoviti sveci o kojima svi govore, Šita Kura Mahašaja i Ramachandra Kavirać. Oni su nedavno u Keturi organizirali ogroman festival. A ako su to oni, drugi je dječak odgovorio, to je naša velika sreća da smo ih susreli, mislim da trebamo uzeti njihovo utočište kako bi nam grijesi koje smo počinili bili oprošteni. Sa licima na kojima se čitala krivnja, dva dječaka su sramežljivo odšetala do obale rijeke i pala pred stopala narotame i ramačandre. Podigavši se i sjevši, po strani jedan Dječak je sklopio ruke i zamolio. Molim vas, spatite nas. Naša emisija bila griješna, ali vi ste nam dali novi kut gledanja. Molim vas, spatite nas, drugi je molio. Inače, smo gotovi. Divno njihovom poniznošću narod nam je pitao, tko ste vi? Odakle ste? Ja sam Harirama, ovo je moj mlađi brat Rama Krišna, rekao je jedan dječak. Mi smo iz Ganešpure, a naš je otac Šivananda Ačarija. On je veliki obožavatelj devi. Poslao nas je ovdje da kupimo životinje za njegovu durga puđu. Ove su životinje prilično skupe, primijetio je Ramachandra. Da, potvrdio je dječak. Moj otac troši puno novca na obožavanje devi, jer se želi e, otići u raj. O da, čuo sam o tvom ocu, rekao je Narutan, a onda je dodao. A misliš li ti da je to ispravno? Ne, sada znamo kakva je to grozna greška. Smjehujući, Ramačan ih je pozvao. Zašto ne biste vi dječaci došli s nama? Pokazat će vam hram Šičitanje Mahaprabua. Dječaci su mm, se odmah složili. Hariram je oslobodio mm, životinje i pustio ih da odlutaju. E, presretne, sretno su odkaskale niz e, riječnu obalu. Narutam, Ramačanda i dva brata okupali su se u Padmavati, u rijeci Padmavati prije nego što su otišli u hram. Nakon što su mm, dobili dašan božanstava, dječaci su sjeli sa narodom i Ramačandrom, koji su ih podučili o znanosti i svjesnosti Krišne. Dječaci su sjedili kao prikovani, žudno pijući, upijajući svaku riječ. Na kraju dana Hariram je zgrabio narodom i stopala i zaprosio. Molim vas, dozvolite nam da ostanemo s vama. Nemamo nikakve želje vratiti se kući. Bolje da se vratite kući, rekao je Narutam, isprpavajući njihovu, koliko su uvjereni. Vaš je otac bogati bramana sa velikim utjecajem u ovom području. On se neće složiti sa vašim ostajanjem ovdje, a neće niti njegovi prijatelji. Jeste li razmišljali o tome? Ako dobijemo vašu milost, ne treba nam više ništa ni od našeg oca, ni od društva, rekao je Krišna. — Molim vas, dozvolite nam da ostanemo s vama. Naratan je pristao s osmihom i dječaci su se ustelili u njegov ašram. Deset dana je brzo prošlo. Hari Rama i Krišna bili su duboko inspirirani živahnim atmosferom u hramu koji je bio preplavljen melodičnim kirtanama koje su odjekivale 24 sata na dan i čestim razgovorima na temelju Šime Bagavatama i čitanju Čaritamrite. S poštovanjem i čudom iz blizine su promatrali dvojcu Ačarija i njihov međusobni odnos i odnos prema drugim vajšnavima i posjetiteljima. Bili su zapanjeni vidjevši kako je Narutam tako duboko uronjen obožavanje svojih voljenih božanstava, kako dnevno nadgleda svaki vid puđe, posebno provjeravajući da je ono što se kuha uvijek isvrsno. Dječaci su bili iznenađeni kad su otkrili da je Takur zatražio od kuhara da preko ustiju nosi, mm, stavi neku krpu dok priprema hranu, kako bi osigurao da će ponude uvijek biti čiste. Oduševljavali su se također gledajući kako tam i Ramačan da nikad ne trate vrijeme. Bili su uvijek zaposleni. Sudjelovali su u arati, u svim aratima, često plešući u zanosu, obilazeći hram pet puta svakog jutra i neprestano pjevali sveta imena. Dječaci su primijetili da naravno nikad nije nikome govorio dok je mantrao džapu i da bi nakon što je častio Krišnim prasadam, uvijek poučio svoje učenike da ne doviruje tanjure iz kojih je on je osmatrajući ih zagađenima. Dječaci su bili razočarani što ne mogu dobiti ostatke od takure mahašaje, ali su bili oduševljeni što mogu svaki dan kušati izvrstan prasada. U tom slavnom okruženju Haridam i njegov brate, brat brzo su se preobrazili. Sada su bili sjajni bakte koji su u potpunosti prihvatili filozofiju i praksu Gaudija Vajšnava. Krišna je uzeo inicijaciju od Narotama, a Harinam od Ramachandre Kavirađa. Vijesti o njihovoj preobrazbi su se brzo proširile. A kada njihov otac u Ganešpuri to čuo, poslao je vlasnika u Keturi, insistirajući da se dječaci odmah vrate kući. Pokoriši se njihov, njegovoj zapovijesti, narod je podučio Haridamu i Ramakrišnu da se vrate u kuću njihovog oca.